Znači, koji je imam potreban, ili šta je od imana potreban da bi čovjek ušao u džene? Da vidimo hadise po tom Prenio je Ebu Ejube Lensari radijallahu anhu da je neki čovjek pitao poslanika sallallahu alaihi ve sellem Ahbirni bi amelin yudhiluni il džennete. Reci mi Allahu poslaniče, koje će me dijelo uvesti u Znači čovjek hoće džennet i pita što treba da uradi da uđe u džennet. Ovo je dokaz da su ashabi bili svjesni toga. Da samo vjerovanje da čovjek kaže ja vjerujem u srcu nije dovoljno da se uđe u džennet. Znači to je bilo kod njih jasno. Čim čovjek pita šta da uradi? Znači mora se nešto uraditi da bi se ušlo u džennet. Je to u redu? A busanje u prsa, ja vjerujem, meni, ja sam u duši dobar i ostalo, to je ne prolazi priča. Nije u redu. Znači, nije dovoljno. Pa ne, a sahabi rekoše, ma lehu, ma lehu. Šta hoće, šta hoće ili šta mu treba. Pa je posle sam nam rekao, arabu ma lehu. Ima neku potrebu čovjek. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam kao odgovor reče, ta'budu Allahu ala tušriku bihi šeja obožavaj Allaha i ne čini mu širka ni u kom vidu. Hoćeš ući u džennet, mora znaš šta je tevhid, šta je širk, radit po tevhidu, klon se širka. Prvo što moraš raditi, i to je najveće poglavlje vjere, tevhid i širk. Prvo i najvažnije, i to u Lema po konsensusu kaže, to je prvi vađib na svakog čovjeka. Evo vađib na vađib, marifatu rahmani bi tevhid. Prva obaveza svakog roba je da spozna tevhid milostivog. وَتُقِيمُ salata Da obavljaš namaz. Opet nam se namaz pojavljuje kao temeljni princip vjeri. Odmah nakon tevhida dolazi namaz. Znači, i bez namaza može se uđeniti. Wa tu'ti je zekata. Wa tu'ti zekata. I da daješ zekat. Znači, to je treće što وَتَسِلُ الرَّحِمَ I da održavaš obiski vas. Znači, ibadet, ibadet, ibadet i onda međuljski odnos. Pod rodbinskom vezom podrazumijeva se prije svega uža porodica, šira porodica. Znači, održavaš rodbinske veze sa roditeljima braću, sestrama i generalno najveća obaveza je čovjeka prema onima koji ga nasleđuju i koji on nasleđuje. Znači, gdje postoji nasljedna veza, tu je i obaveza rodbinske veze najveća. I imam nevevi, kaže u svom komentaru, da hadisi koji govore o spajanju rodbinskih veza upravo govore o tome. Znači, nasljednici ti koji se nasljeđuju međusobno, među kojima i metak ide i vraća se, uzima se dalje, oni se podrazumijevaju u prvom redu pod rodminskom vezom. Znači da se održava. Šta znači održavati rodminsku vezu? Održavati rodminsku vezu nije došlo u šarijatu šta je precizirano. Znači u ajatima hadisama se spominje održavanje rodminske veze, spajanje rodminske veze i tako dalje. Znači šarijat je to ostavio vremenu i prostoru, znači takvi propisi koji su opće prirode, znači nisu precizirani šta kako, određuju se orfom, takozvanim običajnim pravom, šta se smatra održavanjem rodbinske veze. Po održavanjem rodbinske veze smatra se recimo posjećivanje. Tako. Održavanje rodbinske veze smatra se pomaganje kad je nekom potrebno. Pa i pozemljivanje ili davanje sadaki i tako. Održavanjem rodbinske veze smatra se nazvati telefonom Recimo, ako je čovjek daleko u Americi, ne znam, nije negdje, da ima neki kontakt, pošalje pismi, jave se, čuju se i ostalo. Znači, sve to spada šta? U održavanje rodinske veze. Koji je najbolji način održavanja veze u toga svega? To određuje vrijeme i mjesto i položaj u kojem se čovjek nalazi. I ta, ne, ta, ta rodbina u kojoj se ona nalazi. Najbolje održavanje rodbinske veze za roditelje da im se da novcem poklonima i metkom i tako dalje, kad im je to potrebno. Je tako ako imaju, ako im nije to potrebno, onda dolaženjem, posjetama, dovođenjem unuka njima, to im čini radost. Znači, generalno održavanje veze je to na taj način kako unosiš radost u živote ljudi, odnosno rodbine koje je oko tebe. Braći, stara, roditelja i tako da. Održavanje rodbinske veze koja radi grijeherica. Šta s tim? I njih je dužnost ovaj, održavati vezu s njima. Naravno, na prikladan način i slično. Znači, ako imamo takvu rodbinu, onda u tom slučaju trućemo se da im donosimo takve darove koji bi mogli, recimo, da ih približe vjere. I slično. A mogu i ovi drugi neki. Znači, nema smetnje, čak i ako su nevjernice, nisu muslimani nikako, da se rodbinska veza održaje na adekvatan način, kao što je to jasno spomenuto u hadisima ovaj, o poslanikovoj ženi koja je pitala da li može da održava vezu sa svojom majkom, koja neće da prihvati islam, ali hoće da ima vezu s njom, pa je rekao održava je vezu. Omer radi Allah je poslao komad svile koji mu je dao poslanik sa srlom, poslao ga svom bratu mušiku u Meku, kao poklon, hediju. A što je sa ručkom? Može i to da se da, da, da dođe, znači da napravi se ručak ili da izađe i tako dalje, po tim osnovi tu i to je u redu. Što ne bi mogu ručak recimo? A zbog onog kamisar se kaže kod vas ne ide To je, govorili smo, znači, ovaj, da se to odnosi na stalno prijateljevanje s nekim gdje nema davetske fajde od toga. Gdje postaju oni praktično isti prijatelji kod da nema razlike među njima. A ovdje ti održavaš vezu i pomažeš i onda na kraj kreva na taj način i uči od tebe šta je to vjera. Jer pa ste, morate imati u vidu jednu stvar. Pogotovo ljudi koji su u 30, 40, 50 godinama. To su ljudi koji imaju svoje navike. Imaju svoj nekakav život. A promjena navika i života to je nešto najgore u Znači način života promijeniti recimo vi ste svi mladi ljudi uglavnom. I vam je lahko promijeniti navike jer vi praktično i nemate navika u životu. A tako li? Znači, nema, vi stičete navike sad. I tek kada bude, recimo, ko doživi 40-u, 50-u, on će već imati određeni krug prijatelja, imat će određen način života, imat će određene navike, šta radi u toku dana, šta radi u toku jutra i ostalo. I sad kad dođeš čovjeku i kažeš mu treba to promijeniti, treba to društvo ostaviti. Treba recimo kafanu u kojoj su išli sedmično, ne znam nija. Obično ljudi imaju neki krug ljudi i idu sedmično u neke kafane na muziku, ne znam nija nešto. Dobro, ti njemu kažeš ne možeš to više. Normalno se pojavi otpor. Ka to mislim. I zato ne treba požurivati ljude prije vremena i ne treba ih osuđivati jer mi nismo tu da presjecamo i osuđujemo i slično, mi to preziremo ta djela koje oni rade, ali pokušavamo ih izvući na dva načina. Čineći im dobra djela i riječima. Nemamo šta drugo. Znači, učinjen dobri djela smatra se i da čovjek odnese, recimo, evo ovu knjigu, bratu, sestri, ocu, matri, evo izvodno. Ništa, eto, a vidjet će, pa on će nju možda staviti smota, nema vezi, ali možda dođe jedan dan. Ja znam momka, recimo, kojima je tako školski prijatelj donio u srednjoj školi još. Donio mu one zelene knjige iz Kovacke, sjećate se, koji se sjeća na Kovacke, bilo ne zelene, pa duge, neke, ne znam, nije. Donio mu gomilu nekakvih knjiga i on je to stavio tamo u paket. Prošlo je neko vrijeme, par mjeseci, počelo ga interesovati vjera tog momka. Tap, tap, sjeti se tih knjiga i prvi izvor gdje on učio o vjeri bile su te I bile sebe da kasni odi u džamiju, pa da u džamiju saznava više i tako da. Znači, ne treba čovjek i ne bi smio nikako da se sprečava dobro, da širi dobro i čini dobro, zato što misli kako će neko zaušti liče. Znači, mi smo dužni da radimo dobro i da govorimo lijepo. I da se prema ljudima lijepo ponašamo, da ih svojim ponašanjem ne odbijemo. A hoće li oni prihvatiti neće to nije do nas. Znači, to je pravo rodbine prema nama. Ja kažem ovako, ako, ako smo dužni nahraniti svoju rodbinu kad imamo, a oni gladni, jer nije dozirio čovjeku da on ima njegova rodbina, nema, ako su gladni, znači misli se na hranu i piće, ne sad nema auto, recimo, što ako nema auto, nije problem nego recimo nema dovoljno da nahrani sebe, porodicu i dom. Ako je dužan da im daje svog imetka da ih nahrani, kako je onda tek dužan ako, ako zna šta je vjera, ima nek, ovaj, šta je pravi put, dužan je da im i to dostavi. Međutim, kako god nije mu dozvoljeno da donese recimo onu hranu, recimo baci na stol, kaže, evo vam, najdite se sad. <laughs> Jel dozvoljeno, to je lijepo ili nije? tako isto je tu vjeru da im donese na takav jedan način, saspi u lice, nije ni to lijepo i dobro. Vatesiru rahim. Zatim poslan se reče, drha, pusti devu. Znači kao da je poslanik sam sam bio na nekoj devi i taj čovjek je došao, uhvatio za uzde njegove deve i pita ga Allaho poslaniče, reci mi šta da uradim da uđem u džene. Onda sa sad počeo da šta mi je, što drži devu, što je uhvatio devu, ne da da ide devu. A onda je poslanik reče, ima čovjek potrebu, I onda mu odgovorio na ovo pitanje i rekao, pusti se debu. Idemo na sljedeći hadis od Ebu Hureri radijallahu anhu, u kome stoji da je jedan beduin došao kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam i rekao, Dullani ala amelin i da amiltuhu da haltul džennet. Uputi me na dijelo koje ako budem radio, ući ću u džennet. Pa je rekao, Ta'budu Allahu wa la bihi shay'an. وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان Znači, reci mi neko djelo koje ću raditi i ući u džennet, pa poslanik sam Allah, ali se nam reče, obožavaj Allaha i ne čini širka. Opet isto. Obožavaj Allaha i ne čini širka. Uatukimu salatam naktube. Klanjaj farzove, daj zekat koji ti je propisan, obavezan, jednom godišnje znači, i posti Ramazan. Ovdje se dodaje još da Ramazan. Kaže čovjek, vrledi nefsi bi jedihi ila ezidu ala hada, tako mi ono da očuje ruci moja duša, neću ništa dodati na ovo. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kada čovjek krenuo i otišao, Men sarrahu en jendura ila rađulim min ehli džene, fel jendur ila hadi. Ko želi vidjeti čovjeka dženetliju, neka pogleda u ovog. Znači, ako se bude toga držao, što mi je poslanik se sredom rekao, učiti će u Ovdje kod ovih hadisa dužni smo napomenuti samo jedno. Kad se kaže, reci mi dijelo koje da uradim da uđem u džanet. Šta se tu misli? Da li je to dijelo cijena za taj džennet? Ili je to dijelo sebeb za taj džennet? Znači, tako ćemo spojiti one hadisa u kojima poslani sa sredom kaže niko od vas neće ući u džennet sa svojim dijelima. Kažu, niti Allah oposlaniče, kaže, nije ako me Allah ne obaspi svoju milošću. Znači, nema cijene da čovjek zasluži džennet nego je to Allahova milost. Ali postoji i sebeb da Allah prekrije svoju milošću. A tu su ovi hadisi koji govori. Znači namaz, zekat, post, održavanje rodbinske veze i tako. To su šta? Sebebi da, da čovjek dobije i zasluži Allahovu milost i tako uđe u džennet. Znači razlika je velika između cijene za džennet i sebeba ulaska u džennet. Znači ovdje se radi o sebebima. Ali bez tog sebeba čovjek se nema čemu ni nadati bez tih sebeba. Jer kako ona jedan reče, mlađe ne može po suhom ploviti. Znači mora biti na vodi. Da li to ovaj dio hadisa znači da je poslanik sebe ovom čovjeku posvjedočio da će ući u džennet, Ili to znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ako se bude pridržavao ga učit će ođenet, znači sebebima, ispravno je ovo drugo. Znači, ako se bude pridržavao, to ga učit će što znači da i mi to važi za nas, budemo se pridržavali toga, učit ćemo ođenet. A ako bismo rekli da je prvo, znači posvjedočio maksu za tog čovjeka, tada bi to bila posebnost tog čovjeka. Međutim, ovdje to nije cilj, ovdje je cilj da se istakne, znači ako se bude pridržavao toga što je rekao, zaista da neće ništa dodat, ni oduzet, onda u tom slučaju ući će u džanet. Ti si htio nešto pitati, znači ovdje. Ovaj hadis, znači tu je navedeno četiri, pet stvari koje će čovjek raditi i ući u džanet. I ti kaže, pa sad nisam sve, dođe čovjek na sudnji dan, on, sa postom, sa hađom, sa zekatom, sa, sa namazom, onaj, ali potvorio ovo, ukrovom ovo, zakinuo onog, kaj, e, pa će vratiti svakog, onaj kaže, pa će u džehendem otići. A i mu je ta djela. Možno to pojasniti malo. Ta su, ova, ova djela koja su spomenuta da vodi u džehendem, Znači, taj čovjek koji je potvorio ovoga, udario onoga, on će ući u džennet. Ako ima tefid. Znači nije problem, njemu njegov tevhid niko ne može oduzeti. A svako ko umri sa tevhidom i ne bude činio velikog širka na ovom svijetu, ući će u džanet. Znači tevhid je nešto s čim se umire, s čim se živi i što je garancija ulaska u džanet. I to je osnovaj princip. A hoće li čovjek imati neki grijeha uz to? ovaj, to je drugo sad pitanje koje je vezano za svakog pojedinca posebno. Jer ima grijeha koji će sam tevhid prekriti zbog tevhida čovjeka koji će oprošten. Ko potpuni tevhid. Znači samo potpunjenje tevhida ovaj, je sebe praštanje grijeha. Dobro. Idemo sada na treći hadis koji nam govori o temeljima islama. Pa je od Ibn Omera radijallahu anhu preneseno da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Buni je l'islamu ala hams. Islam je izgrađen na petero. Šehadat je la ilaha illallah, wa ibn Muhammedan rasulullah, wa iqam salati, wa itaj zakati, wa hađi, wa saumi ramadan. Svjedočenju da nema istinskog Boga osim Allaha Đelešanu, da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allaho poslanik, da na obavljaju namaza, davanju zakata, hađu, i postu Ramazana. Znači, to su takozvani islamski šarti ili islamski uslovi kako je mi učimo, islamski ruknovi. Njih ima pet koji su ovdje spomenuti i sada mi nadopunjujemo one sve prijateljne predaje gdje imamo zekat, imamo namaz, zekat, post, u ovoj se predaje dodaje još hač. Dodaje se još hač i imamo rodbinske veze, I na osnovu svih tih predaja učenjaci su naši zaključili da islam kao pojem gradi se na pet temelja ovih koji su ibadeti čisti. A to je ovo znači šehadet, namaz, zekat, post i hač. A što se tiče međuljudskih odnosa, tu su poredani ljudi on, u principu najvažniji u svemu tome rodinska veza koja podrazumijeva roditelje, rodbinu, I onda sve ostale veze koje su privremeno uspostavljaju, kao što su prijateljske, tazbinske i tako dalje, tu spada osnova dobročinstvo i neuznemiravanje.